Dosta koşanlar Allah'ı anar, aşkla coşanlar Allah'ı anar. Dosta koşanlar Allah'ı anar, aşkla coşanlar Allah'ı anar. Hak yola uyan, kalbini yuyan, pek az uyuyan Allah'ı anar. Hak yola uyan, kalbini yuyan, pek az uyuyan Allah'ı anar. Huzura varan, edeple duran, okuyan Kur'an Allah'ı anar. Huzura varan, edeple duran, Kur'an, okuyan Kur'an Allah'ı anar. Rızadır kastı arayan dostu çıkarır postu Allah'ı anar. Rızadır kastı arayan dostu çıkarır postu Allah'ı anar. Hakta buluşan, aşkla çalışan, dili alışan Allah'ı anar. Hakta buluşan, aşkla çalışan, dili alışan Allah'ı anar. Baksana kardeş yanıyor ateş, ay ile güneş Allah'ı anar. Baksana kardeş yanıyor ateş, ay ile güneş Allah'ı anar. Kim ki imansız yanar amansız, hep canlı cansız Allah'ı anar. Kim ki imansız yanar amansız, hep canlı cansız Allah'ı anar Allah'a dayan gafletten uyan Bunu okuyan Allah'ı anar Allah'a dayan gafletten uyan Bunu okuyan Allah'ı anar Allah'a dayan gafletten uyan Bunu okuyan Allah'ı anar